Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi münşil halkı min ademi sümme salatu alel muhtari fil kıdemi Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Emin tezekkürü ciranim bizi selemi mezeşte dem'an cera min mukletin bidemi. Em hebbetir rihun min tilkai ikazimetin ve evmadal berku fiz zalmai min idami femali ayneyke in kul tekfüfa hemeta ve mali kalbike in kul testefik yehimi e yahsebu sabbu ennel hubbe münketimun ma beyne münsecimin minhu ve muttarimi levlel heva lem turik dem an ala tarallin ve la erikte li zikril bani vel alemi fekeyfe tünkiru hubben ba'dema şehidet bihi aleyke udulü dem'i ve sakame ve esbetel vecdu hattay avratun ve danan mislel bahari ala haddeyke vel anemi Naam sera tayfu men ehva fe errakani vel hubbu ya taridul lezzati bil elemi ya laimi fil hevel uzriyi maziraten minni ileyke velev ensafte lem telimi عددك حالية لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمه مهطني النسلاك لست أسمعه إن المهب عن الأزال في صممه إني اتهمت نصيح الشيب في عزلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم fe inne emmareti bis su'i azat min cehliha bi nezir şeybi vel heremi ve la e'addet minel fi'lil cemili kıra tayfin elemme bi re'si gayra muhteşemi lev küntü a'lemu enni ma uvakkiruhu ketemtü sırran bedali minhu bil ketemi men li bi raddi cimahim min gavayetiha kema yured tüttü cimahul hayli bil lücumi fela terum bil maasi kesra şehvetiha innet taame yukavvi şehveten nehimi ve nefsü kettifli in tuhmilhu şebbe ala hubbir radai ve in teftinhu yentatimi fasrif hevaha ve hazir en tüvelliyehu innel heva ma tevella yusme ev yasını ve raiha ve fil amali saimetun ve in hiye stahletil mer'a felatesimi kem hassenet lezzetel lil mer'i katileten min haysu lem yedri enne semme fiddesemi vahşed desaise min cu'in ve min şiba'in ferubbe makmasatin şerrüm mine tuhami ve stefrigi dem'a min aynin kadim tele'et minel maharimi Vezzem himyeten bedemi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihime ve halifin nefse ve şeytane vasıhima ve inhuma mahadaken nusha fettehimi ve la tuta minhuma hasman ve la hakema fe ente ta'rifu keydel hasmi vel hakemi Estağfirullah min kavlin bila amelin lekad nesebtü bihi neslel lizi okumi. Emertükel hayra lakin me'temertü bihi ve mestakamtu fema kavli lekestekami. Ve la tezevvettu kablel mevti nafileten ve lem usalli siva fardun ve lem esumi. Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrul halkı küllihimi. Zalentü sünnete men ahyel zalame ila enişteket kademahu durra min veremi ve şedde min sagabin ahşâehu ve tava tahtel hicareti keşhan mütrefel edemi ve ravedethül cibalü şümmü min zehebin an nefsihi fe eraha eyyemâ şememi ve ekkedet zühtehu fiha daruretuhu innet darurete la ta'du alel isemi ve keyfe ted'u ilet dünya daruretu men levlahu lem tahrujid dünya minel ademi Muhammedun seyyidül kevneyni ve sakaleyni vel ferikayni min urbin ve min acemi Nebiyyünel amirun nahi fela ahadun edarra fi kavli la minhu ve la na'mi. Hüvel habibüllezî türca şefaatuhu li kulli hevlin minel ehvali muktehimi. Hüvel habibüllezî turca şefaatuhu li kulli hevlim minel ehvali muktehimi. Hüvel habibüllezî turca şefaatuhu li kulli hevlim minel ehvali muktehimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. Da ilallahi fel müstemsikûne bihi, müstemsikûne bihablin gayri munfasını fakan nebiyyine fi halkın ve fi hulukın ve lem yudanuhu fi ilmin ve la keremin ve küllühüm min rasulillahi mültemisun garfen minel bahri evreşfen minel diyemi ve vakıfûne ledeyhi inde haddihimi min noktatil ilmi el min şekletil hikemi fehvellezî temme ma'nâhu ve sûretuhu sümme stafahu habibem bâri'un nesemi منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمه دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Lev nasebet kadrahu ayatuhu izamen ahyesmuhu hine yud'a dari servimemi. Lem yemtehinna bima tayel ukulu bihi hırsan aleyna felem nerteb velem nehimi. Ayel vera fehmu manahu feleyse yura lil kurbi vel bu'di fihi gayre münfakimi. Keşşemsi tazharu lil ayneyni min bu'din sagireten ve tukillu tarfe min ememi ve keyfe yudrikü fid dünya hakikatehu kavmun niyamun tesellev anhu bil hulmi fe meblagul ilmi fihi ennehu beşerun ve ennehu hayru halkillahi küllihimi ve külli ayin eter rüstül kiramu biha fe innemettassalat min nurihi bihimi ve innehu şemsu fadlin hum kevakibuha yuzhirne envaraha linnâsi fi zulemi ekrim bi halki nebiyyin zanehu hulukun bil hüsni müştemilin bil bişri müttesimi kez zehri fi terefin vel bedri fi şerefin vel bahri fi keremin ve dehri fi himmemi Kennehu vehve ferdun fi celaletihi fi askerin hine telkahu ve fi haşemi Keennemel lü'lü'ül meknûnü fî sadafin min ma'diney mantıkın minhü ve mübtesemi. La tibe ya'dülü türben damma a'zumahu tuğba limünteşikın minhü ve mübtesimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihimi. أبان مولده عن طيب أنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتمه يوم تترس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات أيوان كسرى وهو منصدئ كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عين من سدمه esa esavete en bu hayratuha ve rudde variduha bil gayzı hine zami ke enne bin nari ma bil ma'i min belelin huznen ve bil ma'i ma bin nari min darami vel cinnü tehtifu vel envaru sata'atın vel hakku yazharu min manen ve min kelimi amu ve sammu fe ilanul beşairi lem tüsma ve barikatul inzari lem tüşemi min ba'di ma ahberel akvame kahinuhum bi enne dinehumul mu'vece lem yekumi ve ba'de ma ayenu fil uhki min şuhubin munkaddatin vefka ma fil ardı min sanemi Mevla'ye salli ve sellim daimen ebeda على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزمه كأنهم هربا أبطال إبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تشبيهم ببطنهما نبذ المشبه من أخشاء ملتقمه مولاي صل وسلم دائما أبدا ala habibike hayrul halkı küllihimi caet li davetihil eşşaru sacideten temşi ileyhi ala sakın bila kademi keennema satarat satral lima ketebet suru'uha min bedi'il hattı fil lakami mislül gamameti enna sare saireten takihi harra ve tîsil lil heciri hamî aksemtü bil kameril münşakkı inne lehu min kalbihi nisbeten mebruretel kasemi ve ma havel garu min hayrin ve min keremin ve küllü tarfin minel küffaru anhu ami fessıdku fil gari ve sıddıku lem yerima ve hum yekulune ma bil gari min erimi zannul hamame ve zannul ankebute ala hayril beriyeti lem tensüc ve lem tahumi vikayetullahi agnet an müdaafatin mined duru'i ve an alim minel ütumi. Ma sâmenid dehru dayman vestecertu bihi illa veniltu civaren minhu lem yudami velev temessü günet dâreyni min yedihi ille selemtun neda min hayr müstelemi la tünkiril vahye min rü'yahu inne lehu kalben izâ nâmetil aynâni lem yenemi ve zâke hîne bulûgum min nübüvvetihi feleyse yunkeru fihi hâli muhtelimi Tebârekallahu ma vahyin bi müktesebin ve la nebiyyün ala gaybin bi müttehemi kem ebrat vasaban bil lemsi rahatuhu ve atlakat erben min rübkatil lememi kem ebrat vasaban bil lemsi rahatuhu ve atlakat erben min rübkatil lememi kem ebrat vasaban bil lemsi rahatuhu ve atlakat erben min rıbkatil lememi Mevla'ye salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi ve ahyeti senete Şehba davetuhu hatta haket gurreten fil asurid bi aridin cade ev hiltel bıtaha biha seyben minel yemmi ev seylen minel arimi mevlaye sallim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi da'ni ve vassi ayatillehu zaharat zuhura naril kıra leylen ala alemi feddür yezdâdu husnen vehve muntazimun ve leyse yenkusu kadran gayre muntazimi fema tefavele amalul medihi ila ma fihi min keremil ahlaki eşşiyemi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Ayatu hakkın minel rahmanı muhtesetün kadimetün sıfatul mevsufi bil kıdemi lem takterim bi zamanin vehye tuhbiruna anil meadi ve an adim ve an iremi damet lebeyna tefakat külle mucizetin minen nebiyyine izcaet ve lem tedumi muhakkematun fema yubkine min şübehin lidi şikakın ve la yubkine min hikemin ma huribet kattu illa ademin harabin a'del e'adi ileyha mülkiye selemi ردت بلاغتها دعوى معارضها رد القيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمه إن تتلها خيفة من هر نار لذا أطفأت نار لذا من ظلها الشبمة كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم La tacebel li hasudir rahe yunkiruha tecahülen vehve aynul hazikul fehimi kad tünkil aynu dav'a şemsi min ramedin ve yunkirul femi ta'nel ma'i min sakami Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihini ya hayra men yemmemel afune sahatehu sayen ve fevka mitunil eynukur rusümü ve men huvel ayetül kübra li mutebirin ve men huven nimetül uzma li mutenimi sereyte min haramin leylen ila haramin kema serel bedru fi dacim minel zulemi ve bitte terka ila en nilte menzileten min kabe kavseyni lem tudrek ve lem türemi ve kaddemetke cemi'ül enbiya'i biha ve rusli takdime mahtumin ala kademi ve ente tahterikus seb'at tıbaka bihim fi mevkibin künte fihi sahibel alemi hatta izâ lem tedâ şe'vel li müstebikin mineddünüvvi ve la merkal li müstenimi hafadda külle makamin bil idâfeti idnudite bir ref'i mislel müfredil alemi keyma tefuze bi vaslin eyyi müstetirin anil uyuni ve sirrin eyyi müktetemi fehuzte külle fiharin gayre müşterekin ve cüzte külle makamin gayre müzdahami. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrul halkı küllihimi. Ve celle miktarı ma vullite min rutebin ve azze idrakı ma ulite min ni'ami. Büşra lena maşerel İslami inne lena minel inayeti ruknen gayre münhedimi. Lemma de Allahu da'ina li ta'atihi bi ekremir rusul kunna ekremel ümemi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeden ala habibike hayrıl halkı küllihimi ra'at kulubel ida enba'u bi ifetihi keneb'etin ecfelet guften minel ganemi ma zâle yelkâhumu fi küllü müterekin hatta hakev bil kana lahmen ala vadamı ودوا الفرار فكادوا يغبطون به شالت مع الإكوان والرخمة تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم الإذا قرم يجر بحر حميس فوق صابحة ترمي بموج من الأبطال ملتطمه min külli müntedibin lillahi muhtesibin yastu bi müstasilin lil küfri mustadimin. Hatta gadet milletül İslami ve hiye bihim min ba'di gurbetiha mevsuleten rahimi. Mekfuleten ebeden minhum bi hayri ebin ve hayri ba'lim felem teytem ve lem te'imi. Hümül cibalu fesel anhum müsadimahum maza re'av minhumu fi küllü müstadami. Vesel huneynen vesel bedren vesel uhuda. Fusule hatfil lehum edha minel vahame. El mustiril bide humran ba'de ma veredet minel ida külle müsfettin minel limemi. Vel katibine bi sümril hattı ma tereket aklamuhum harfe cismin Gayremin min acimi. Şakis silahi lehum sima tümeyyizuhum vel verdu yemtacu bis sima mines selemi. Tühdi ileke riyahun nasırı neşrehumu fetahsebu zehre fil ekvami külle kemi keennehum fi zuhuril hayli nettürüben min şiddetil hazmi la min şiddetil huzumi taret kulubul ida min be'sihim farakan fema tüferriku beynel behni vel bühemi فَمَنْ تَكُمْ بِرَسُولِ اللّٰهِ نُسْرَتُهُ اِنْ تَلْقَهُ الْاُسْتُ ف۪ي اَعْجَامِهَا تَجْمِ velen tera min veliyin gayre muntasırın bihi vela min aduvin gayre munkasimi ahalle ümmetehu fi hirzi milletihi kelleysi halle meal eşbali fi ecemi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi kem ceddelet kelimatullahi min cedelin fihi ve kem hassamel burhanu min hasimi kefâke bil ilmi fil ümmiyyi mu'cizeten fil cahiliyyeti ve te'dibi fil yütümi Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihimi hademtuhu bimedihin estakilu bihi zünube umrim mada fişşi'ri vel hidemi iz kalledaniye ma tuhşa avakibuhu keenneni bihima hedyum minen nami Ata'tu gayye sıva fil haleteyni ve ma hassaltu illa alel asami ven nedemi. Feya hasarete nefsin fi ticaretiha. Lem teşterid dine bid dünya ve lem teşümih. Ve men yebi acilen minhu bi acilihi yebin lehül gabnu fi bey'in ve fi selemi. İn ati zemben fema ahdi bi muntakidin minen nebiyyi ve la habli bi munsarimi. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يهرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ve münnüzü elzemtü efkâri medâyihahu ve cedduhu li halâsi hayra mültezemi ve len yefûtel gına minhu yeden teribet innel haya yumbidul ezhâre fil ekemi ve lem ürid zehretet dünyelledik tatafat yeda züheyrim bima esna ala herimi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Ya ekremel halkı mali men elûzü bihi sivâke inde hulûlil hadisil amimi. Ve len yadîka Rasûlallâhi cahüke bi idil kerimü tecellâ bismi müntakimi. Fe inne min cudike dünya ve darrataha ve min ulûmike ilmel levhi vel kalemi. Ya nefsü la taknati min zelletin azumet اِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَلَّمَمِهِ لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّي حِينَ يَقْسِمُهَا تَأْتِي عَلَى حَسَبِ الْإِسْيَانِ فِي الْقِسَمِ يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم Ya Rabbi vec'al recai gayra min akisin ledeyke vec'al hisabi gayra min harimi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi veltuf bi abdike fiddareyni inne lehu sabran meta ted'uhul ehvalu yenhezime ve zelli sühbi salatin minke daimetin alen nebiyyi biminhellin ve münsecimi vel âli ve sahbi sümmet tabi'ine lehum ehlüt tuka vel nuka vel hilmi vel keremi ma rannahat adaba bani rihu sabah ve atrebel ise hadil isi bin nagami Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi.